خودی لبد سرباز هار گناهکار او دل گناهکار او جبدنا آمد حزدکه جکولان وین کو بشف بینا سترکان جوان دفور حزدکه جستیرکن کشاهدن مرنا شیخ سعید و وکتنا گیان مظلوم بون جمست بونا داران ده حنیزا دجل ده حزدک افدل افدل ابندار توزا لپی لنگن بیریوان ین قلشیه افدل دلکی آمدیه سربازو دلی بده زو تفنگا خوراستی وی بیتک نتبتی بکه کو آزادی مینا دانن گنم دخوازن نکل بکه قدر خفکن خوین ندیتی لبر ودانه لیکی دکاره کی دکاره بیتکه کی آمدی جی خفکا کو آزادی دانه یا وی دور بخینه ده سربازو ده دو دلیه نشان نده نشان خو باش بگیره وی چوکی جدان دور بروینه اگر تو دکاری اگر تو میری اگر تو دویری سرخوش سربازو از دل سرخوش سربازو کلانن آمده پیلن دجله و سپینداران خرجرا سکاکن تنگ و مشت ججیان و ساویران سیا مزگفت و دیران او دین کرنه مینا هەسپێکی کحێل ئەو زیینکردن ئەو بەردانە چۆلان دەوی لە هشێوی بەگەرینە لێ بدە بێترس و بێپرس ماوێکی خوینا زارۆکێکی ژ ئامەدێژتە بپرسە و کی حساب خوینا بیتکه کی کرمان جان به تر ببینه ای سرباز باز لیب ده به جسارتا کالکین خوا ین کو براین خود پیچکان ده خنقاندن به هر ساعت هلا و هویتیا سلطانان فدی نکه اف زاروک لهمبری ته زاروک کی کرد آمدیه چارده هاوینان روی وی قمران دیه چارده بهاران دنێوی دبێهنا قەرم فلان فلان فنان دیە چاردە زستانان کە به برف شوشتیه چارده پایزان خیالیوی مینا بهیبان خیالیوی مینا بەهیبێن تر لسر ئاگرێ خزامان برشتیه لێ ده او هیچ نترسه ماوی کی ببێژێتە او زاروکک بو تیر لیستک بو یارک یارەکە غزل نحبانده بو ئەو هین نەبشکوی بوو و هین نزانی بوو قورشین چاوا دلان قل دکن ئەڤین چاوا دلان گل دکن وی هین نزانی بوو چییە ئەڤین چێژا ڕاموسانên بدزی لە نافزادان و دسیادارên چنارێدا نەدی بوو وی دلی هین لێ بدە سەربازۆ لێ بدە ئەف دلێ منە گونەحکارە گونەحکار هەر بە کوردی لێدەدا و ji سوورێ ئامەدێ حەز دکە ji kevokên mizgefta mezin û simîda li ser serê zarokan ji siya berêvarê ya dirêj wekî nalînên dayikan hez dike ji qutîkên gulên mehemedî li ser kevîkên pencere û şibakan ji pevçûnên biçûk li koşe û serê zikakan ji bayê hênik û ji bayê hênikê di hêwana mizgefta Behram Paşa de hez dike evdil. Ji ronahiya qendîlên şeva cejna qurbanê û gurîna agirê Newrozê hez dike ji tavên biharê, ji bejna adarê û ji şinga şinga zengilê beranê qer ber êvarê û ji kêlegorên ku bi hêsirên dayîkan têne şûştin di sibehên cejnan de hez dike evdil. Serbazo نتنێ گولایەکێ نەژی دویان لێ لە دوو هەر برەشینە گولەیان وی دلی میناکەڤۆکەکێ دسینگا مندە بتەرقینە لەسەر لسر ئەبینا ڤیوەلاتی هەر و هەر ڤەنیشتیە ئەو دەوی بفرینە دەروێشێکی قادریانە ئەفدل بجزبەیە ئازادیە کەتیە دەهەژە دلارزە خۆ لە با دکە خۆ لە پار سویان ددە و تێ کوژ سینگا من بپەکە دفرمو سربازو پیتیا خوش سر تتکی رانکه دو دلی نبه لبندا دمه آمدیمه آمادمه مرحبا پشو مرحبا شما تو باندورا هلبسته مایی از بارم هلبسته کی تو آمدیم آمدی هلبستکی Amade gelo. Ji bo bername. از جبو برنامه آماده مه از آمدی مه لی هلبستک پر خورد کور Mala Bi dil, bi jan can. dostava helbesteki bir مالا hoş dijwar. yani جبونا وی هلبسته جبونا و جایا کرد yani دگرک من گوداری که از هینو گوداری کم و ساد دلکی خوش نویسان دیه ez jan dost min portugî jî xwend lê ev helbesta wî ye dibêjim min jan dost min nas kir romanên romanên jan dost pir serkevtîne yani em dikarim bêjin romanî edebiyata kurdî de yani çend kesên hêja xurtirîn nivîskarên kurd e kurd e îro jî wek tu jî zanî پازده گلان کوبار هاواره هاوار دست به لاتینی جی کرن وقتن جرادت پیشنگی جرادت بلدن مصری بود اجدانی که خورت، ادبیم شامی، شامی، هوار، شامی، هاوار هوار شامی هوار درد کت هوار جرادت بدرخان پیشنگی جرادت بدرخان اینگی چقا میره که خویبون هاوش خوری خستنا خویبون لشامی بوچخام mi میریتین سرلدرین peşengin kurudagış şame bunungi ve dönemi emeviya emebi akıvın emebi akıvın peşi e, eme karkere karkere somayı e, somayı ben herhalde e, bu çenkes ve neziki sesat kesidi vejin ama fermi çıkastır hasta çıkastır vegan yani hecmar emjinizanın si sesat Siyasət kəsinidir. Siyasət az ben gerek həbə. Yenə kişi ben dernek etinə hənə. Hene, evini da hənə. Bəki divə şerin amma çıxab və şerin və qasab kəmin beni ardı. Zarok ben Mesela, de məsələ. Dibə. Düşündümsə kirinə yəni bu ku. Sıxtıkarın tikin yani. Bak sigorta ve talide var hoca sigorta kirine. Yani hmm. ki bu ku be sigorta kuyanak. Tabii دیکتاتۆری یعنی وڵاتی ترکی زوو دە مەدزانی یعنی مەناست کرد مەناست کردوە ئەم غەریب نی بوون ئەم غەریب نین بوون ئەم ئێشەیش ناستکن ئەم کوشبەرێکی تشتێک باڵام کشە پشو ینی مەسەرە زەزەلا وانە چێ بوو بەێ زەزەرن دنجی چێ بوون لێ وەک تێبیراتەژی وەک تێبیراتە یعنی گاوا وانی زلزله چی بو گلک انسانین روجاوایی ترکی e, ریا پستی وک آلیکاری nevde kuç alatırka faşizan kribun o gava şirnexi jid zelzele ki şey bu belki tebirate hengi televizyonu de dahi derketin duvotun inşallah seri vade evçiya vere xwari vere xwari yani çtin ne hoş e, tabi e, gele le em em minava nikarin Gele vicdan Kürdistan'ı- jber ku me eş nas kiriye em zanin eş çiye dijwari çiye Çiye, zılma dostane devlet çiye. çiye em zılma devlet çiye em nastikin ev ne sağlık ya ne sih sağlı dısat sağlı set sana dısat sağlı Kurdistan Beyseril'den Hama bece roki Hoşine derbas ditiye yani, hoşine her sürgün, seriden. serdan şey ne hoş ya bu ya. تكوشين فيغا تيو باسكر او على تركيا و که و شتی نباش بدن پفت و شاندن وانی های مجوان های یه لسو لسومای یعنی مره برد کبه مره برد کبه یعنی انسان مرو مرو به گره برد کبه یعنی اگو نکه یا پلان مرو به مرو به ولد اشکی سا بجیم چالت پیسیم بر برکت ایش خواهد ایرو همچون او که سما هولدین که لبنته چون و ام ام رونشتن حتی deqe پنج دقیقه رونشتن xwe pir kes tune رف rêv girtibûn ملوی او کاغوانی مثلا نسو سومای اصلا مثلا سیستم دیت از ولم سر سیستم یعنی او <laughs> بله. یعنی جرات بی کاپیتالیست زن چه سیستم به یعنی جیانا مروف نه قیمته کار از چخا زده قازانش کم از چخا زده بیریکا غو تجیب کم از چخا زدکی غو تجیب کم اصلا زدکی مرد تجیب ببه نپس کره که چاوی مرو گره تجیب ببه از او ساگوت کم ام چون چلی پنج رقم رو نشتن لسوما هولدین که هماتن تقسیمه تی روژا او که جیم نو تقسیمه دا حساب پولس ارشه مکرن غاز بومباسی و به تومای به آوا اوک به غاز بومباسی و آوا ریشه مکرن ام زیده ما برخونه دا ما زیده برخونه دا ام هذا 25 دقیقه دا 20 دقیقه دا ام تبله هف بون زانی ام ام بلا بون بلی ما اردو عصمان تبکی ایرو صورت ما رشه دست ما رشه جیان رشه اما نافدلی ما رش نینه نافدلی ما ام هوی دارن ام جبونا سبه جبونا روژه ورن روژه خوش ام تکوشینا خو هر دم ام دوج تکوشینا خو برنادن ام وک مروه به زمان خو به چانده خو به حس کرنا خو به زحمتیا خو ام وک مروه کی ام جیانا خو ام آبا بکن Eğer ne bu kısmetê me ev ki pêşiya de varın, werin de varın, da werin gencê me Yani em hêvî dikin ku tenê slogan û em bêjin êşa demekî nemîne yani wek em bêjin yani ez nabêjim hesap pirsîn ev tiştekî dine mesela ez e, tiştekî bala xwe didim tiştekî mesela Malla zu bir atkin. Yani eşavan zu haştı be. Yani em bejin haftaya gidin belki bernameyin TV yan. Evet. Zora malat dise bebe. Yani az e, guman edeme. Hiç hiç guman edeme. Guman edeme. Heci televizyon nişenakin gelci reaksiyonu ki pır pır hurt. He hmm, nişanne daye. O valla tendin tişteki mina ve ki çebe yani mina Türkiye çebe ez bağırma ve parlamento dayı bir şey otinin. Yani tiştin ku Ukrayna vadra çi bu ya tişteki virengi cinine Tiştin bir buçuk buçuktirin. Yani de merve ve de e, pet hesse ku e, yani nekhoşi ki millet projeye. Giridayı televizyonu kanalı e, kanal televizyon sistemi yani ben şimdi giştes kıstiye. E, biliva yani kanalize ne bu ne? Millet mesela ben çen televizyonun e, derveyi sistemi hevin wana xwedî jî dernakevin e, meriv xwe ne nikare bigînî wî milletî çawa biguherîne ew jî meselekî pir pir dijwar e yani hîna em mesela em dibêjin devlet AKP vî tiştî hanê kir beledkê hêj radistînê û em dikarin ew ew wijdana xwe ew tiştekî dinin و ام حساب پرسینا مج تشتکی دنه لی تشتری مهم چیه چپکر ایکو چپ دبینم چپکرین هی نکارن دستی خود درجه بکن هی نکارن الماسا کی رونن و صحبت کی بمشینن بهفدو رزگرتن yani ev dibe sedema tiştên hê mastir û xirabtir û ev ne yekirtîbûna me fişkilandibûna me zirarekî pir mezin tadaki pir mazın dedeyser kurdaji dedeyser trikaji yani aheri mazın elbet ben bari demokrasi her zêde Kurd dimînin. Lêbelê meriv e, bedbîn jî dimîne. Çima bedbîn dimîne? Mala zû ji bîr Yani bu yerinin din çêbin Bak ki ev bu yer ne bu yer tani ev malbatên ku sesat malbat ev ji bîr Belki Soma'ya AKP sadi 46 stan diye belki jaradın ee, MHP buya duyan yan MHP yan CHP ve kazançıp ki. Yani işte kuku yani ki yani mesele Somayete ne jina kadi. Mesele hişmendi. Gelo çıka hişmendi çeydi bir. o çıka halepir seri seri seri e, Malatya Türk de çelbi. Yani ez gringidin vina. Yani ev insan mirin. Bele canın ve her yek jiyane ki vahiye, malbata ki vahiye. تشتێکی پرپر دلێ مە تێشینە یعنی ئەم خەیال دکن ئەم جبەر و ئەو ئینسانن فەقیرین ژی یعنی ئەف نەئینسانن ئەم بێژن ئیکی سکولە هاتم خوارێ دیسا مڵەت نەخۆش دلێکی نەخۆش تەماشێت کرد ئینسانی خۆتان پەرە بوون ئەو ئینسان بەلکی ئەمە ئەو ئینسان هەری فەقیر بوون جبەر وەیەکی دلێ مەهری زێدە تێشێ جبر کو جیانا مروف yani kader hava her mirin be yendinci her keyfu o kede مرن ناوی نخوش یعنی مر به به احمد کاری مر چاقی جیان خو دست بده و جبونا پرکی هندک یعنی جبونا زیده یعنی جبونا زکی خود تو تجی بکی تو هر جیان خو بدی یعنی ام جیانک نه جیانکیه او سیستم یعنی او کم دا جهول ارتگره جهولی رابه و مگوتن ناف دلی من رش نینه لی هر دری رشه اوی که جیانا غلوه دستانه جیوان را جنت به و مالبات آوانجی ام سرساخی سرساخی جوان دو قوزن لی بلی ام هیوی دارن و ها در کلا و پیشی گوتن شما تشتین کل کردستانی چید بین همه نوا چیاده asaydım inin kes kiri navaji li cihane cidden nadi yani vakaku vakaku tınabın vaka meşek miriyel kulu kabir nada جبونا işte vay parti evt yani dxabte çte xoş yani em hevidarın millet Türkçe millet Kürt fen bike belki iro teji temaşa kir teji bahset kir yani Ahmedi Hazaran Hazara kez jibuna Somay Dersimi Dersimi Cizire bigre hatta festivala Cizire jib batal kirne ul Colemergi penç rojazine qalat mşin Diyarbakır Ahmedi ji hatta ki Şin Davut يعني يعني بيا او كمان ان شاء الله اوجي اوجي فهم دكنه صميميه فهم بازي اما çünkü em eşi nastıken em eşi nastıken em işkence yani em eşi ki em eştayini keyfna kuştuna ki be ihanete em ya yani kuştina îxanetê pişt meriv da pişt li Kurdistanê yani em naxwazim wala weyne ser ziman ser ziman aslında me dibêjin bes ajitasyon ajitasyon xwe dikenin jî em dikin em em birêda jî diçin em çin karê xwe xeber godar dikin çin sînemayê إيه، ام فياج بيرا نكن يعني مثلا از نوتي للامد بو يعني وي دولتا فاشيست دولتا فاشيست اولي فاشيست يعني فاشيست اولي فاشيست يعني از قلوانش بيراتكم از انا كهلبستا دنفسينم اشخورا شيروكا دنفسينم يعني از وانا زيد از چخاجي نخوازم شوان از چخاجي نخوازم اي ولا بكلا نو او من nav helbesta min ev bkeve nav şiroka min ev bkeve nav maqala min بكذا بتكاري باندورا يعني ذيك خلاص نكاري خلاص بيته يعني نكاري أو نعم تراجيدي كيف مثلا تراجيديا بتقول ليه به- تراجيديا يعني ليه تراجيديا جبير ناكم الصوم ها، أما أم ياب- مالبطوان جبير انا كي يعني ام جبير ناكن يعني مثلا نوتو دو ديادا ديسا دستدو شستو چار ne bir yanlış mı belki galatil ama dise du şes ya pence ya da çare kes le Zonguldağı bu Zonguldağı Zonguldağı e, jana ko destan kaj bira kirin yani mez melej birat ki yani jibuna melej bira ne kedi be ya söz uçar نویس دمینه Nivis dimine yani nivis tiviya ek bu ki nivis yani e, bimine. نویس بمینه ama mesele ki bu sadece yani مرف دياق بيقول مثلا أو هري زي الزاروك زاروكين كرد وأم بيجن التركي وك تركي بنيرن شي هري زي الزاروك دما في hükümeti de Hatiye Nereye? şeyde kuştun. E, hatiye Hati kuştun. E tabi ve ki şey hejit bejin gava avetiye o nizam çiye. Nalet belvanu gavavanı di. İyi, Ez yeki yani yeki AKP'li ra le e, yani be Tayyip Recep Tayyip Erdoğan vi di Pariz'e en nağazım. El haber nadım. Devje berdaş var. Zaniye çavat. jumla oğlum gel على gel. قال arkaya. يعني عندي وانا خبر نادم شبان يعني یعنی كريتين كريت نان عندي أخ... يعني انك انا اواكي بشعب سوسيولوج او بسيكولوج كان قالت خبر دي قالت ويني سراوكي يو هيدا قصات تشديتيه لكردستان اوقاسات قد يوما كل في قد يوما كل في قد يوما كل لدبي ون oy egne de reyne delmin. E ne ağazın? Ya resmen Hele, Kasım Paşa kabadayısı yani ya. Resmen evet. Kasım Paşa kabadayısı. Enku yani. pişkiri dedin ki bavar ki çine tizane. Eko beriya devleta Osmani kerine padişah kişi kuret kazın. Ama Ġberu jekid bin. Ez għana katx ki beġem, ez għana katx ki beġem, ez millet me għodarit ke ez na beġem. Em nizam ċine. Dinim d-għazan, dinim dak xe. Jeki AKP ni viskarek bu tishtek u jeki dizan mi ki usa tevira te. Ew tırşik ċe u pere pere. E, Ana kapek <laughs> jeke vare. Digum. E, iktidari. Jizla min but ya. Jinik. حقيقي أيوة. ما الزلامة أنا زافكرو يعني زلامة قد شو تحملتك يا نا نا دبجة بردة تخب زلامة تشتكنا بيجي تبع سان نفيسكاري أو مديا يكر فيجا مثلا وي مديا تماشات كم مزوج يعني ها شاد ور بلا تايب ور من أري أري أري يعني شبان ناف دلم دازانيان كانت يعني إسيان زاني مثلا تخوض ونس dilim da zanyan kaçtı. Yani isyan. Yani mesela xwadolmez اك بكم سري راكرن. از سري راك بكم شو مرات كم راكري Hayır seri Merak rakirina vadır acı tıkı tamayi nemaye. Yani Tamayi nema. Seri rakirina agidu berivanu No. ekulu varoja. Zilanu. Çünkü sistemu sto bu ya. Ne Yani dalila em bejin o- çalakin vadır acı ama biber tadı. سستون Babejin. آه، سستون بابا جنام کولانا و جغازی سیستم. بله با خب بابا جدره کی و لیسی که زارو که اما بیج در که و کازی چاوی خمش که ماتا اینگه خوبه شیرین وقت بسيكو مشك yani ya ne hoş يعني ya نخوش yani tişte ku band be bandor be yani az bağırım ana e, Tayyip bandur naki çağdaki in virin gem dert kevin da bandur naki yani bimin musaya yani az hayri de benim yani mesela az e, ve de gereki guman edeme Millet Türk mesela dibin kal kurt ki dene Gezide kudebun nizamkide kudebun falan bevan. Kabla serehor rasti ve kurda rakil. Hagi kurtne piştava be نواكر كردايتي عمل اللي درسي من باورك سريخو نارا حزا حد انسان جبنا الصوماي ام مش باز المره جبنا ناموس اخوه ناموس ناموس بخوي يعني بسمامته بيس بيسيتي تي كشتن بيسيتي كومري يعني ام نت تشتكي تي قبول كرين يعني از باورم يعني Tişteki yüzsel Kurdistan şey bu, bu yer Hilmas'tır bu. Tayyip cesaret için etkir buçuğa vedir. No, Robos garibo vali vali xor etkir. Vali jine ee, çu. Kaymakam çu evji. Jina xor etkir. Çima jina hem jina reze dikir hem nikar. Reze dikir hem. Tiştekinde hoş bikin. Kültür ama zane piç böyle de zine yani hem bejin baş zane çipki yani. Hem zane hem zane. Yani. Evime bodart kevji zane. Türkçi mina kurda بۆ شەرەفا خۆ ڕاستی باندۆرکری ڕابوانە ئەس باوەرم تایپ نکار بۆ سەر پیا بما و o بزوو جی گواردنێک ئەم بێژین شۆرەشێک نابە vê xakê de çêbû hêngî meriv dikarî bu, çiki ew kesin ku dijî zede zede zêde ne temamî nepaqijin mêjiya hê lewitiye yani em bêjin mesel ez mînakek bidim şoreşekê bila li tirkî çêbe Bejin eme naveve valatici bu gorinin sistema vi valatici eme bu gorinin xod ez ejit ej dedeme eş kere her huyayı. Ez nikarim tamam mükevim çima. E tamam ev tek biçi e, be devlavi. Türkiye tek. Türkitiyek. Kevin. Kohne girti. Disa bir nevi valati ka. Çıvma fankir. جویزلا لام خلاص بم کتم بن چنگه ویزلا یعنی زمان غستستی و سرجی غستستی نه وان دا یک فرقه که یک فرقه که اش خورا ایشکی دخون چاقی دنفسینن او چاقی دنفسینن به بسمله دست پید کن نه وان دا فرق اوه فرق اوان هلی کردستان چاقی دبه تفرق نواندان آمینه وکل دو دمینن دژمن دژمنتیت کن فکرین یعنی دژمنتیت کن ام فهمت کن و ناس کنی که ki می از نظام یا از مینا که بدم میزه دبیشن دما تایب ته وکو در رحمتره yani kerhene olsa dibeyli yani mesela. Kere kere mazuna ne? Hayır azı pırsa gibi kim? Beriya Tayyip. Demeyin heri dijbar. Notu dudu hatta notu şeşi gibi gire. Tansu Çiller. Devlet Atırka, Tansu Çiller. Yancı Endin, Hem Hemmici Çelbe. Ergenem Ekrem Dibejin. Baylos. Ergenep. Hazaran Gundu Valakrin. Hem ben Savatkin. Avin hani kimyasal karanin na. Na. Li karani. Karani. ya kimyasal yani. Gele ki Karani hemmiş. Şey. Vinajı serneket mezi medi Tayyip ki darat tuhun vana dahi şey, e, şey, tayarı avet çayın kurtistan. Hani. ام گلک تشتا زو بیرات کرد زلام همه خود شراند یعنی همه تشتک نم هم که همه او ما بکو کونه خود بدی بلا کرد تک بچن حتی بو ویراده یعنی تشتک نما کرونشت یعنی تشتک نما نوک بری بو یعنی ظلم دهات دیتن Roboski dağıt diyetin, indin dağıtın diyetin, edin kurucu tahammül hava nama yani. Bereçid bu, cizriyet işte bu. Hatta derindin peybehesin Да от тафан. Да от тафан. Янжи эмбежин дуане эмбежин karsetişin çed bu haya merdine ne bu yani mesela ne olsa Musa le ana ne olsa ya internette ya gerek işte ya am işte bir atkin la face activity bere dizi kat kuştun rahat iştin nava başırda hastan du kuştun yan bir ekide yan kanal ekide hela re ekide yan rastas kuştun o lüedma ben ahtkirin ana eşkere nav halk de dukuşun جوێ خراپترەیە یان ji vê zilimtirçeyê gelo ez ee, ez karibim bitirsim yani em bitirsînin kimyasal bê karanîn tayara bombabaran kirin hema tu çî rengî bibê karanîn Teştek nema desteği gidiyor. Nema nema yani güzel sebiya kuşta zanım vay. Yani anacı bine fatijet ki hatta jebi me biştaglini. Ya yazda sale iktidare yazda sale. Çen hazar insan ketiye za evke <coughs> girtigahı. çen kes hatiye kuştun çen zaru ketine girtigahı ketine girdigahı e, tecavüz jikirne sebiya mesela pozanti vay medite ket hat ser internete me xwant me okey yani sebiya hatine kuştun دارێ me hatine şewtandin Yani tiştek nemaye. û Mesela siyaset ana- me darê me kirine ev zîndana e, Tu sebep ki tene, tu sebep ki. Sebeba wî kir de. Erê mes ey sabqalî me, ey sabqalî me. <coughs> Tu jî sabqalî şivan, qe ekuneke xû. Yani isticîla me xeraye. O qe jî ew ka minîne yani. Enaçim nabim mewûr. Zanî û enaçim tu car e, hêlê devletê ez e, e, hêlê devletê jî ez naşxulim. Ez karemî jî nakeve devletê. Ez naçim devletê. Ez naçim. Yani naçim vergi dairesi, ez naçim سەساقای ئەز ناچمەکی سی قورتا میژیت من تەوام من ئەو قوت کریە شخۆ ئەسکەریا میژیت ئەزانکە ئەوکم قاچاغم ئەس فیرارم ئەلبی ئانۆست بکەم برا ئەمە ئیبا نەکە خوشکر نکربان neyse بکلو کی نابر براورن براورن شکی نابر دی ممکن ببن از وجدانی رد از بکم خاطر ممگرتن ایم ببن عسکری از جوی از فرار بکم از ورم از چوا از وی دولتی را از بکم کم شوان بستو چار هب انسان ما بمبباری کرنه کشتنه از چوارم عسکری بکم شوان از چو عسکری بکم لکردستان سبیه بچوک کوجن از جلی از نان از چوا از عسکری از بیجم امر دست نس قومتانم یعنی برای من آناشری از اینکی نفدلی من دا گلک آناشیزم هیه از شتا قبول ناکم بزو بزو از سیستم آجی قبول ناکم ایرو پکه که وره مثلا لکردستان اکتارا خو اک بک از معلیف از معلیف از اک بکم از معلیف هم یعنی تجار از علی اکتاریا سر اکتاریا من اکو یعنی از لشکری ناکم نا از لشکری کسی ناکم از ناکم لشکری تی یعنی کسی جی ناکم از نه دلی من دانای لشکری ملیتاریست نه نه آه اوکی من دانای ها جبونا ولات من جبونا کردستان تبي أوكك يا سر مليمة شخو هاتيه جي يعني أنبياء هيا مجي هيا هيا مجي هيا يعني جبو روجاوات بيش جبونا روجاوات هريده بيمز چاقي ولا سر ملي مرب ولا مرب gerek jibuna axa xo jibuna gerek gerek em bejin hevjiye ku her kurdek jibo roja me roja pelati neçe ava بخبته قایش زمین بگیره دست جلی والا تیخو روناکتر بکه یعنی انا چه مسکری شما yani, vicdan yarattıkım. Az proje yani mesela merif tahammülden geliyor. Tahammülden ki yani rastla. Yani am vaktin denerin işte ku dikin mesela nevi zedetir vadara koç bunu. Her hava iltut ki şiki da bir harabiye gidertiyor. Yani merif zede hevidar abi ama ama ve bak e, ben derzi biret koli. am kurd minavi hareket kine. Kesin ku balavi ser kurdayeti u kurdiniye u nasnama xwa diparezi u peş ve dibe ama vaka ku e, derziye bir bu kole. Aynı ve mesele bir şekli dibinim. Hmm. Çünkü ber, perenaki. Kurdbun kurd, kurdi perenaki. Yani بحثه خو مرفتش انت کی یعنی جی بو بردیل بردیل که مازن کی هری باش محمد uzun perede girt ne çi perede girt Emre iterine ki piştim mir itaki rahaş kitabı çaptır. Beriye itabı itaki çi bu. Ama bila hazar kitabı çaptı bu. Bila çarsat hep bir tane Mehmet Uzun çiper etti. Kitabı otkır nak Türkiye ko, nak çente ko. Düşürdü go avya kitabamın. Da kitabı ko kaperemicirde. او یعنی نه ایرو ya'ni na کردی که پیدا که ام سر اوکی که کارکر سومای ام او خو بقدینن یعنی ما اینکی ما ام جه اینکی قطیان شون می سوار کردی و کی سوما ایشالا او دولت تا بیغیرت اف دولت تا نباش اف دولت تا کرمی اف دولت تا قاتیل اف دولت تا انظام دیز از nokta nokta edibêjim dibêjim noktek noktek noktek İnşallah, e, ev e, navî çi ye hesabî were pirsin lê baweriyam tune baweriyam tune dibiya jî bêjim baweriyam jî yine. yani zilam hama eşkere e, kulmal devê xilkî <laughs> yani, yani te baş bakaniyom te kazın paşa kabadaysi için sen nesin yani Aha jibê dibêjim heke mêre tomêre کابل وری پیشه پشو در کده و کل می که همه بیک نظام کود دراوی ده او قاسم پاشا دبی از قاسم پاشا قاسم پاشا قبادایی من ام نه قبادای نه لی امام دینه نه Yani yurt her türlü yerimiz var yani gelsin rahatına baksın. Ama tene bile gelsin. Ya bira gelsin. Polisi oradan çık. Kulakona cibini. <laughs> Bira var yani. Hayır. Yani çetelet, kürmelet, ayıba iştara, şermet, devlet başkanı. Ayıba iştara, e, şerme iştara. O kesi ku pere digeri ya. Pehin da. Avcı. Yeki. Bunda hiç evledi. Navi çiyem. نه قرماویه او که دش شری نظام قزل قرتکیه قزل قرتکیه خواندوان او kurt. قرت دیپلوما به لندرا یعنی یعنی لندرا اولسرا سیرش کی نظام چه فلان بهوان چند حب او کاوی قمچکاوی درج بو قمچکاوی گلک درج بو اون وناوی لای کری کی بچو نو چوا را بود اقولید خي بينا راد بيسر ولvelera vatandaşa ki hey dövjeke mu yani ya tij demek valla yani kamçık şikestiyor en azanım yani ez bejim çeşma ez arsım şuma ev kekî bike em navberke kapçû bûn ez artist bûm şema. Em ê derespiyî derketa. Yaw ez ki dedirim ev piçvele dizine dertkevê. Karê resmî wî. Hema navî çiye navî çiye. Xwedê û saz dijdirê mi tê xweska xweska el wê dêvam. Ew kamera memera digirtin ew çi kerin yani. Hema ez bame ez ê kamera serê wî dim. Ez bame naviya çeviya doktora zam çi doktora bu doktor zam çi ya. Çi din Yusuf Paşa. Navi çiye navi. Yusuf Paşa'dı beş. No, no, Yusuf Paşa nije. Çe şey znam, Ev Paşa'ya, Kasım Paşa, Yusuf Paşa'ya. Herre Yusuf en avi kirne paşa. Ben gerek paşa ditine. Evet, suvar hatunu beyaz çun. Kun ser kirne. Hmm. E, debra vara, debra vara en vidra. Ah, neyse naberka kapçı güleşim. Em Euro tuzani yani Salvagera Zamanı. Salvagera zım, e, Havareci yani meclis pekiriniz havareci ciberve ki Mireme Miremazın Mire Miran Mir Celadet Bedirhan e, gotinin hoş gotine nevisin kurt nevisandine jibo jibo bebe bengek jibo peşiroja kurda uzarokin kurda gerek çişliğin havatin e, heyeca kirine e, em timi bibirtinin u timi em behsavitkin e, شخۆ گوتنێکی پڕ خۆشەیە از تەمی وسە هجت کم زاف هجت کم از از دێ بخوێنم کن زمانین بیانی چکو کن جن منه ده زمانی کردی لاشو چرمه میه گوتن یا جرادت پدرخانه ساعتای خۆجی جەنەت ئەمە ئەم هەلبەستێکی جەلازت بخوێنین بخوینی از از تام بخوێنم بخوێن چکت نبینی؟ از نبینم ناش خو از او هلبسته کی بسا خوشه دنگی من نخواشه. جبنوی گرت تو بخواینی از تیم ما جبر جبر کو روزه که تایبته و به پیشنگی جلادت هوارد دست بکریه و از خوازم هلبست جلادت بخوینم بلورا منا شیرین توت ساریا سبهی او هنگورا ای وارده به هبالان دست برای شبان و دلکتی دنگی ته هسترین دلین خمگیران سلاوه شهب و قطیان گرین و زارین دلکتیان تینه بیرامن بلورامن توی خمروینا سرین دنیای دنگی بلورامن چیاو چیا و زوزان بلند کانین بگلو ریحان دورگرتی گوهش گویش و سر زناران گوتار گوتارین تنه ne û sûra bayê xerbî te di nav pêlên darê de digerîne Bilûra min were em ê wî çiyayê bilind re bi hava kevin û bibin cîranê bayên xurt و هەواڵێ کمتێوان یێم ب مژ و دوومان و تێدە دەنگێ خۆبەردن و زارینا دەنگێ me bikeve nav kortad û geliyan û bêcaniya erdên jêrîn behejîne û pêlên ava heft reng ên xemzebaz nalîna me bigihîne deşta Sirûc û Diyarbakır'ı u beriya merxwasên berazan û kalîna berxan tev şehîna hespan li me vegerînin bilûra min binêre û bibîze roj çû ava stira êvarê bû geş kolosên çiyan ên gewr û hewraniyên wan ên sor û zêrîn bûne cûn û ava şevi ên reş ketine deşt û nevalan heta rûyê gir û kepazan di kevir piyê şevgera dixapînin u شوید پیشنا پیشنا لنگین merxwasanti بلورا من دنگی خو برده دنیا مینا زاروک که برشیر کت درگوش خو دنگی خو برده بلورا من و بلورینه خەما وی برەبینە بلورا من توی خم خەمرەبینە تەرکە سەرین دنیایێ ئول ڕۆهلاتی دەما دنیا هشار دبە شخەورات به ji me re strana azahî û serbestiya کردستانی بنەورینە و دەنگێ وسترانی بلا مینا تیرێژێن روجه این پاک و زێرین بکەوە ناو دل و گوهێنمە بلورا من توی خمروینا تلکتین ولید ساعتا تا خۆش شەوان گەلک هەربەستێکی خۆش کور و نب بلیم ندوا زمانی کردی چخواه باشه زمانی کردی الغریبی شامی نیساندیه کوارا هواره جیانا و دست داد که بیره بیره نوا بیره من محمد و کتابا بیدا بیره قدره بیره قدره من خوند بیدا بسا میرد که جلالت علی بدیر خان هر دستاوی خوش شما koşman. Malatya aba. امی هیدی دی امی برنامه کی خوزان تارک را بله او کریه بله. و استرانا بیشی استرانا بیشی امی وینا او کن جبو خاطر خوشنک خاطر خسنه جبو هری داری جبو زمانی کردی زمانی کردی از پیشی جبونا اردو اسمان هر دری نو دلیم خارش ərdəri Russia ده ها زیده مروف جیانا خو کار کر جیانا خو دستا به 900 میلیونی دشخولیان به مهی 900 میلیون سیغور توان تنه بو قوی تگو چاقی جیانا خو بردان سیغور توان دست بکر فلان و بیوان ادخوازم که برا انسان ببینن او دولت نه دولت کی باشه دولت که یعنی شرفاوی چیه یعنی شرفاوی چیه اگر اه، لم- انسان خو ظلم بکه انسان خو کوجه کیجان دولت ببرا سازن کردستان بیدشک دولت قریبه یعنی او دولت نه ترتش اه، او کاویتنه من شعب مداخل مشروطية- قيمة مشروطية قيمة تاوي تاويتنا نما. قيمة تاويتنا يعني بوليس لوي وك او كنا يعني tiştekî wek yani ez çaxê wan dibînim ez ew رشیم یعنی از تانسیون هم راه ده زانی دولت کی وسای خودی ام دعا جید کن و ام تن دعا کن. ام دشغلن جیم شورا شاخو ام تکوشینا جیانه دا ام بردوام دکن انشالله انشالله نگه مچه خودی جی مبزو وی دولت خلاص بکه و دولت آخو آخا خو به انسانی بخوشی سرفرازی سرفرازی یعنی لکردستان کیجان زمان هبه کیجان مرو هبه کیجان به به جنسیت یا به جنسیت سس تو فرقاوی تنه هرکس به کردستان جیان اکا باش اوی دولت خلاص ببن اوی دولت خلاص ببن ام دقازن برای مجی برای مجی ترک جی دولت برابو بگوهارینن برای دولت سا که به سوسیالیسم وین هیچ ما سوسیالیسم به روی 400 500 بشکنی جبو ترکا ویگاوی مثلا جیرانتی بس از بیم حتی هنکی خوب گورین هم برای من که بگرین ام هینو من برا براتی که خوش بمشینه ام ناغوازم طبی ام اکنین قولی اپی آب موسواد گوت اما بود که صلاة طالق میداری که بلالم او آرمان جمع او نینه لی ام دغوزن نو ارده خدا نو کند چاندا خدا نو زمان خدا نو آبوریا خدا بی کمی من بزیده ما ام ام دخوزن ام شخرابن یکی مسافر ما وره سر چاوا و سر سرا سر چاوا و سر سرا و برا بمینه حتی مینه اما تو وری برن اک بکی ته زوردستیه بکی و ته دو هاتی و ته ایرو بری مدی کرد نه صبر کرد نروا یعنی حق قوش مروادستینن نه ایرو بس به بد دست بابه سیس بابه ست سال بری بجی کرد تشکی نهیدن یعنی نهیدن یعنی او که قوشه بستینه از یاد بیم ای دیمین زمان کردی زمان کردی زمان کردی زمانکی شیرینه زمانکی خوشه زمانکی دولمنده مرد کاره به هلبستاجی بنفسینه زمان کردی مرد کاره روماناجی بنفسینه مدد کاره مقاله جی بنفسینه و مرد کاره پروردهی جی کردی بده زمان کردی وک اقتدار دگوته یا اویا زمانه کی نه مدنیتیه اصلا او هینی گره از هینی کرمانجی گره هین ببه و بخوایی نه همه وی هلبست تخوند و جیر جان دوست بو برا هلبستاوی جا جارجیرا برا گودار بکه یعنی اوی بجه جا مدنیت نه مدنیت ولی ایم مدنیت دیت نه مدنیت چما نه مدنیت از ویا اگنا ما یعنی برای کسی یانش فهم نکه مثلا من بسر زمان نینه یعنی زمانیت به ترکی انگلیزی فرانسیزی او چا زمانه که زمان مش زمانه او کورا کوربی تا برا ور لمزوپوتامیای هری هری کرتبونه ته هزار و هفته و یک ملاز گرد ته هاتی کتی او تجمع را بیجی فلان بیوان یعنی او تشتکی از او که غب کنم از او روب غب کنم یعنی جبوناوی زمانه ما زمانه ما خوشه کردی خوشه و توات بکردی بر برنامه کی از زده زده باته کردی داخل نیستم باری از ویاجی اک بکم ماڵەتە زێدە زێدە باتە کوردی داخبم وەز پرتوکاژی دخواین ڕۆژە زمانی زمانی کوردی مرف مەس ئەز وی چاوی نانێرم ئەس بێم مەسەلا دەستپێکە هاوار و دەستپێکەکە نوژێنیە یان مۆدررنیزم مۆدررنیزم کوردی دەستپێکێکی هەڵپێ لاتیفینی ئەس باوەرم وێ دونەمێ لەگۆر وێ دونەمێ رۆنسانسا یەکەمەز بێم ڕۆنسانسا دویان بێگە لازمە یەکیمە ئەو کرد بە هاوارێ بە هاوار جەلادەت و ئەم بێژین ئەوێ سورگنێدا بوون ڕۆشنبیرێن وێ دونێمی ئەوی ڕۆشنبی لێ ڕۆنەسانسەکە دوێم لە کوردستان و خاکە ئەس هەر em benim çar perçe kirinci ne hoşe yani ez benim Kurdistan. Kurdistan. Şu yani Kurdistan. Perçeciniyle berçavim. İca emi yani pediviya rojeki us em de benim demek ki zamaneme rojeki hatere deye. E, ji veke zimanî yani cejnavî çêkirine meriv ji vê yekê vî tiştî dertixî. Ji ber ku axaftin xwedî derketin heman ewkîde nîne. Lê dîsa jî em em berxwe didin, em ê e, tiştên xweş bikin û gelek tiştên nu em dikinci yani. Hê gelek tiştên nu em bêjin e, kesin ku pir pir em nas dikin hê jiyana wa, romana wa, hêdî dert derdikeve yani. Hêdî hêdî برهمین پر هیجا دفت کبن برهف کردن پر خوش چید بن و حتی اجی مزگینیا او کی جی بدم یعنی کتابا من یا چیروکا جوی در که دمن پیش از آنها سرت خبتم یعنی مهک دمهدن و در که yani her kurdek jbo Rönesansa kurda e, xabatin gerek bir deser melekwe herçi qadê de be. Film kişandim be, ام بیژن هلبست یان جم بیژن برهفکاری Ama بی اما چی خبات جی دستی بی Dolayısıyla buna portakal çürü şirok. Sayın çirok. Çirok ete duhazım az be e, bu kayınım az be zedati ve ki kitabata duhazım te çapı ki o bu kayının. از آن مت نویسنده یوقشن اوی پرتکال میشه درته لویی برنامه از نابجم e, ji navbêje nan ez nabêjim ez nabêjim na ez nabêjim ji bunakî Tirkiyewê em nenî piskarê hürriyetêne ku em bêdê quncikê de binivîsînin sed hezaran bê ji xwe tişekûsanîne lê meriv Ab ne reklamı yani? Şu nana reklam ne bir Türkiye mi Türkiye mi Türkiye e, mi yani? Kurdiye Türkiye yani jembejin tedariki e, Kurda da hinki düşündüğüm sandım ben. Hatta ez bu kadar bejim pişo mahme bilmesine gerek ev karikatür e, karikatür ve zede ez ev tem zamanı tecib cüdaye yani vak em zamanı kırık ya diğer bir kim mane yani kim kes tusa dahven u em hendik mi rahat dahvi cennet Kavatul Türkiye Türkiye dahvi vak kırıkın Diyarbakır yani e, hatta kurmancı تقاربها دو پر پر هجابو خنا ببكي کرمانجی امي دخبتم سر کرمانجی سر كردي دخبتم دخوينم زيادة زيادة دخوينم شمان تزنا شو مهمة كرمانجي بنسينا زيادة تجي یعنی يعني جمتی جمتي امي اقبك هوالي خو ام دوازن کی جشم ام دوازن سر زمانه خو زیده گره شما از انا که زانی از پرتگی بکردی دو گره مر پیشی بخوینه و پاشی بره زیاد اسپانیولجا ش خورم برازان کار ودار رکنم بکنه که من سر زمان اسپانیولجا ده بکه تجربه به از گلک اسپانیولجا ش خورم قومت یاموس او که رجوانا بشینن اولا به اسپانیولی زیاد کت ناف دلی من وک کردی کت ناف دلی من یعنی مثلا وسوتروس تخاطش ياك تخوش يم بي تشكي هلبس كيم كنا نجي ركلام نك ركلام نك براكاز ياك ورقني انا ورقك از بدمت يعني اما 4 سال 5 سال من ده اخوا نه اجلا نه 4 سال ازل بندا تب تام زيده دي اسبانيولي تام يعني ناف دلي خدا بالراحتي راحتي وقت بكردي وقت بتركي از باخذن 5 سال من هره 5 سال یعنی مهره شما یعنی 5 سال 6 سال مهره بکی زیده و یعنی کم به زیده نینه زیده نینه چونکه بروی یعنی 5 6 ساعت از اسپانیول جادش خورم از زیده زده سر غرامر یعنی که بگم ده فکرم و هدیه دی از بلکه دلی مرزم کبای اگر هینکی حوالی مل به ما گودار کن هینکی قریدی مریدی بدن ما امیانه شخورا بکی <laughs> سپونسر اگر درکی کیه برای ما من از یارم کبای <laughs> Em Gianita va bigerin. Ez xwe mesela kemasikî û sahîstikim. Ez ê gelek welata bigerim. Ji bo ku feyzê hester berhev dan kirin. Mesela Kurdistan û welatên welatên filan. Hindistan gelekî balam dikişin. Zimanê wan nêzîkî me neçî. Pakistan, Hindistan, Afganistan. Ez xwazim turekî û sajî bavêjî. Wela dem Küba dilê me Küba şîlî dilê me heye. Yani vi havînî ve havîn kadın. Yani kinge perê min min ev Mgo tamam vi pereyek têr dike ez direk diçim Kübay. E, direk diçim Kübay sê meş çiqa perê min girt. Ez vê dimînim ez ê dîsa bergerim werim yani. Dîsa jî werim û min dîsa xwe perek. Xwe lazim e tu herî çikî ew ji bo gerek tu Küba bini. E gerek ji gerek bibînî. Gerek tu ruhiyeta wê de bisînî. E ruhiyeta gerek. Em em Ozan Taruk em berdewam bikin. Berê. Ez ê ji bo e, bername ew kê bixwînim helbestekî din ya celadet perçekî jî ez bixwînim Beni. gava havar dest pê kiriye e, ewlîn caran serê havarê de ev tişt hatî nivîsandin havar dengê zanînê ye زانین خوناسینه خوناسین جمره ریا فلات و خوشیه بد که هر کسی کو خوناست که دکاره خوب ده ناس کرن هوارا ما بریا هر تشتی هینا زمانه ما ده بده ناس کرن لو ما زمان شرطا هینه میر جلادت علی بدرخان حتی تو جلاد بدرخان پرخوش گرک کور بو آنی گرک زمان کوره. و شیرته که پرخوشه ji muxas ez xwînim û em ê hozan hozan Tarık re em dom cara davîn na eke bar xwe bar xwe birêne çaxê me şeveqê çavê xwe hevi hêvîdar bin تجار هیویا خود دستی خود بر ندن چاقی ته هیویا خود ته کنی خود دوجه بردا هرش خوران مزل خود کل که tamam temi tüzbe اه az بکنن هیویدار بن و بکنن amedime بشخولن جی o amade met اه tamam haşbabe emi hozan Tarık ra dom bikin li cihanê gudarî dikim dom dike منی خونی دیدی تزه اینام بی خودی منی شبلی خونی دیدی تزه اینام بی خودی از چی بکم کدارم سر ترا تو یار ندی سر ترا تو یار ندی از چه بکم جبوی چاوته نتشیه نجیتنه خونه خونه جانو خونه بینا دلم گرمه از چه بکم جبوی چاوته نتشیه نجیتنه رجوع به تجیان من ساره خونه خونه کرو خونه بینا دیل من گرمه از چی بکم جبوی چاوته نتشیه بنادي لي germe, قرمه الشبكي مجبوي شافتها نتشي نجيك Merhaba e, Keke Tarık. Merhaba, sabahlan. E, Tukayrati. Em Şahmarani e, bernama cihani gudar tikim, dom tikim. E, Îro hozan Tarık Tarık mevanemine e, ay xobde nas kirin. E, şu Merdine yine olsa. Em aslen ji Merdine ne ama Merdine me xabat nekir ya mil Diyarbakır e, Ahmet'e mazmuna. Mazmuna. Belur ama Merdin malum her hani, yani sürekli derin Merdineci o Diyarbakır tabi daha beter çıkar. Hamur mazmuna buna beri yok ya mürün sürekli. Hmm, Bandora Diyarbakır betir evet. saklı şey. Bele, bele. she از از هنکی و az bağırım hinki ve dengbeci bu da kiriyeci دنگبیجیه ve یا دنگ بیجی جی بله بیجی جی کیجا دنگبجی باندورایی سرته چی بود مثلا والله بیج یعنی پر یعنی نه چیکام نجی اما مثلا وانی کم نی بری از گوداریت کم مثلا مرادو از گوداریت کم بری خوجه پی از ماموستا شما پر گوداریت کم و يعني قرق دنگ بيجي ناوي عن نظام يعني زنگوداري بكم يعني اما ناوي عن نظام كبنت يعني قيدين كيف قيد كم يعني ناوي عن استام olarak نظام يعني بلي هم خو Diyarbakır ve Hindan'a da strandı kot ne olsa. Hayır. Yani Diyarbakır sahne sahne türkü strandı bejin türkü bar bejin kafe. هم نوان دارد درد کردن و گلک جارا مثلا دعوت جی چدین یعنی نه سرگلی دعوتا پر از دعوت دعوتا دادو خسی از یعنی ترکی قفه از درتم یعنی درم تلویزیون پروگرامی جیم چونه چند حقا هم دنگه تیوی ده عراقی اشماک چه بون دور ده هم بون پیشواز هم بون پیشوازی دیار بکرم بو یکمی و به شاقه دهین که من موزیکی بردم درستانه بردم نزیکا که وان مدرج بردن اونا از نو دیس لی گرم بو دست بکریه یعنی دفجه بردن سدمایی چی بود یعنی؟ سدمایی انبون پیشفاز یکمی از قنال قنالا کلمانجی و جامعه یعنی از را ده یعنی نزیکا که قنال هات قپات کرن هات گرتن قنال Gün TV bu gero. No, ne Gün TV bu, ee, Denge TV bu. Yani rast jarki. Dur da nizka sar ki ad girtin. Ji ber wiyekê jî ez ji soğumuşum. Yani hmm. bu artık am çabuk jî boş artık. am bu ne peşvazim yek kemin yani ne genel olarak bu ne kemin doğuz tarına arıyor yarışması. Dur den ki ji muzîkê sar bu. Piştî kanal kapat bu hava mavalim derketin dernamer namiş hoç çavan kirim. Gula valla eji napev dis müzike devam bukum strana bejim biz bu bir havi muhabbet eder yani madem bacarı mezun İstanbul ana lüverden müziki ame derin o da hasbuka ame serkeptene fazil bu başı bu havari serkeptenek bir belki peşiroji tu albüm kişi ame albüm kişi hazır bikin ame hazır bikin inşallah hedi hedi tam e, strani hoş ennu ez wan çi bikim me abûn abûn pir xweş çêkim strana Seydê hemû Ahmedê mala Musa jî te digotin herê rast e ew jî min digo em dikarin gudar bikin wala ji bo gudarban jî baş şêbe belê belê çima yani em ê Seydê hemû jî bibir bînin ذي خوازين ومنادني ولي شام وجو خوش ميراج بو خاطري مريبني لي خوشي ويك جني اخي واخلي مني واخلي مني واخلي من اي واخلي من حيفا چاوه رشو بلک مینم هاواری رو آخ خواهد خوش بیرانه کجو خوده از بیج مو میری لب سد میرانه او نمر به احمد می بکشه هاور اج برا گروری وی لوش خیلی ای واخلی من ای واخلی من faça vere şu havariru. havariro صالح حفظ مامم مباکر گوته پر کری و را احمدی مالا موسا برین دار داری لید بنی حتی چون چاوه سر خودی هوا دای دلی مشوتی روش خیلی faccia avere sciubele quinem hawariru ساعت خوش سرانه که پر زحمت بوجیم زحمت یعنی سران انسانی نایگوتن سران بله راست سرانا ما مشتا مش گلک هنرمند بیجن Leve min makame olarak mamoste şiva mı godari kiriyor min o kavi e, o kini garim bejimci yani bir havi mı yani makami mı go. Onda tuju koştu bir Fransız şey, işi. Şey. Bir hoş bu. E, Vaktin ve tene müzik yetiyor da bara hobi ki yani karının Na, eze... Şavat fikri yani. Eze karın müzik yapıyorum. Jiberi havi. Esatma bedera. برج يعني مذكر ذا من عرض أبي ذاتا إن شاء الله زي موزيك هين بيتر ورم نقطاني مزن أزور شيء لكم طبي مرم نكارا بيجا إلا كي زور مجيكي مزن طبي شانس قسمت بيجا بيجن يا ملي رالام تشتوكو حتى ما تشكر سیچار جی چی به از بارم تی کار بی دوباره خوش بکی اه اری راسته جین جدا اوسا سیچار جی هبا هفتیه سيروا شاروا بله بله نادر كيف بله راستا راستا مشكير مشتغلين زاتن ان شاء الله ملول دست بكن کابنر اگر زمانه ما به مل در نیدی جدرین چه مل در نی چی کن آخبین کدر یعنی ام بدیج بگو در بانج بیشین لکو و ندر کم ام مل چی که چال یعنی مدرن چال یعنی چی که نامندی جی نبی دركو الطاسي بيجي تشات جي ديش انا بون قرشي ام فايفينا مشتغلين دا دورسي بركي من فرجي يعني زمانها بورا فرجي ان شاء الله تصير خير قلنا زوجين شوي نعم عندنا زوجين نعم وقت يعني هين بونا اسطنبول بريجون هاتم اسطنبول يعني Ez berejî hatibûm İstanbul. Ez berejî e, şaxê karî muzîkê nedkir. Tabii Gerîb nîne yani ji ber. Na na ji ber gerîb nîne. Me karî fizîkê nedkir, me karî elektrîkê dikir şaxê. Tabii hevesam hebû muzîk. Hatta min tembûrê jî dixist, bağlama jî dixist. Me digo yani or nav aile de me digo, nav hava mevala me digo. Yani min şu an nekir bu karek. Bir şey elektrik edip. Pişti zaten çum molat min deneri yani يعني يتنك هيا ودنجي هيا قددايا چما مغاز نكم يعني بري هاوي هين بتر من خوش هاد مزيك وججوي چاقي بيدا ذاتا بيشاوي جبو مغو o e, kanal hard götürdüm bu peşbazi yarışmacı. Durdan bunu yekemini Diyarbakır. O durda e, medev jebarda salki. JP mediz despekir. Ama devam bakın. Hatta kudari hara ehm, dieses Strangutarbeken. که سرانی که اوسا خوش از اشتر دیدم یعنی. هنه یک دیسی ماموستا شفام پرار بیرجم. یاره می بیرجم. Tamam. چوی بنداری را سلاوک شانده جیاری را کوچیک چوی لو بنداری را سلاوک شانده Keremde fesadi او سر چند شبانی مالا باب ترابو مجبر دردو کلا جی جی گره خوینا رشته یاری یاری بیبخت یاری قلبی یاری قربی تفکری جی مزانن نپر یعنی اوکای گشی زانم آره گستران پرگونه اما نزانم یکی هم گشه قرشتر میشتگم موزیکا کردی چه دنرخینی یعنی چی تو فکری سر موزیکا کردی موزیکا کردی نه موزیکا کردی تنه یعنی موزیک گش یعنی موزیک وقتا که یعنی مقام لید کرده وقتا کوی دنگا خوش به مرز زاتن yani merev vaktat keve yani merev dikeve heyecan ki ya da çoğu bejim der ki sıkıntı tabi vaktat bir müzik meşgul buydu tabi bir kere zaten bir hani müzik o müzik baş yani yani a zaten gelişmiş bir yer zaten ne bejim ya a Kurdi am Kurdi zanen diye am bejim a am bejim tabi müzik yani من yani vaktat ku hoş be cümle farknak yani yani her şeyde şivan gudartken varım Az şivan ji godari dikim, az tepte önermen de ji godari dikim ama ji ber ku şivan hin kemne ji ber yani kafe mid maya yani. Tabii fane nuji yani derten yani az güçe ji godari dikim. Bir şey havalı bana hoş tutuşun yani. Ama şuna şivan kez nikare bugün yani. Az öyle bejim yani. بدیم وقتن ام که که نظیر جیم داخلی صحبته نه نخوازیام فکر نزی مسئله کیش مرا بود وقتا خوش بود. پرتوکاس خوینش خوش پرتوکاس خوش بینه من خواستی خوب لبینه امشه بکن سترانگو دار بکن یا تشتێکی و دوی پروگرام نه نا نینه <laughs> رکلام منه خواست از بیخم خب. مگو که تو تشتی قال کیش مره Üstteki minak. Ne? Sadece kitabı okuyunca ben dünya öğrenmiştim. Hmm. Kara stranaki gibi. Tamam. Mesran ee, ekidin e, bizim düremi naber ekibdin. Tamam. Dişeme donk. Mek, mek şahe bedo bejim. Tamam. Tamo. Branco, daqui chego, mas saudades de mal, vocês vão go? Tamo. çare şane Lepey tepir geriyem Tepir sillerciyem Ve keva serbaniyen Çare şane Çare ne خوشم tu sebe. show. mavidir ilah Derine ki bir dermani ilmi canida Şavre şavim ve rebamim Ez nexweşim tu sebebamim Şavre şavim E, me strane kë Gjimi Beshtar për me vejën me gjë nërmend Hame Haji i goti me abi me vejën o me durra hatırı bukazın Sevselim Riyatı e, direce Riyatı direce e, Şeve Sadık neren geç berbeki Kusuruk mu habeji afu Nana estağfurullah Eskif hoş mu hatırlatı Ama ve strane mi Bernameyi bir girin Bernamata silah Bernamek edin, beminin başı yedin.